abajijika kera abajijika agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi mwiriwe mwese muteramanye na radiyo isanganiro kuri uno mugoroba sangwa ikaze muri kino kiganiro tubandanya n'igice cya gatatu ku bijyanye n'umuco wa kera n'ubu gihari ari wo kwivuga amazina agashyitsi cy'uno munsi mwagiteguriwe na Jowe kaze neza marie claire umutumire nk'uko mwagiye muramwumva mu biganiro biheruka ni mame amani rakiza dusanzwe tumenyereye mu bijyanye n'imico y'ikirundi kuri uno munsi rero aratubwira yongera dusigurira ibijyanye n'imvugo ikoreshwa mu kwivuga amazina na cyane cyane ko usanga hakoreshwa imvugo ifobetse aha akaza aratanga uturorero tumwe tumwe asigura icyo uwivuga amazina aba ashatse kuvuga subiye kubaha ikaze kuri radiyo isangane mu bisanzwe ibi bintu bijyanye no kwivuga amazina haragoye n'ibintu byinshi ni ukuvuga iyo uri kurivuga amazina umuntu atabasanzwe azi abantu bagize abo bantu bivuga amazina ntashobora gutahura nk'ubu nta muzungu atazi ikirundi atazi abarundi atazi imico y'abarundi atazi n'ururimi rw'ikirundi atazi n'imico n'akaranga by'abarundi ashobora gutahura amazina ntibikunda nicyo gituma rero mu bintu by'amazina harimwo ibintu bifobetse harimo imvugo ifobetse kandi igoye gusigura ndatanga uburorero murabona nk'aha a uyu muntu yaravuze ati abakecuru bati impuzu abakecuru bati nitamana ni ukuvuga barataye impuzu bataye impuzu bariko bariruka bataye impuzu bagandaye bakura imiringa ku maboko kera mu kugandara wategerezwa gukura ibintu bituma ntiwambara ngo wambare neza ntiwisiga ngo winogerereze wategerezwa kugira gute kwiharangura imiringa yose barayikura bisigura baciye baja mu kigandaro mpejeje gutera kuri icyo gitero nagize baciye baja mu kigandaro hanyuma batera imirindi imibindi mu gitabo ni ukuvuga bagize gute baciye baza kwambaza imana ibitabo n'iyo masengero ya kera baciye baza guseka mana mana mana dukize iyo nkakisha muheto dukize uwo mugwanya akomeye urumva iyo mvuga ingene ifobetse urumva ni bimwe bavuga bati imvugo bakoresha mu kwivuga amazina yari ifobetse nk'akarorero jewe nk'amazina nagiye nandandika naravuga ngo nti akoko kunyinuba unyinukiriza ngo ndi uwo muri noho. urumva uno munsi amazina y'uno munsi amajwi aguma ahamagarana ahamagarana ahamagarana ni ukuvuga yuko ayo uhejeje kutubwira nayo wiyandikiye eh, wenyine nayo niyandikiye nayanditse ryari nayanditse mu gihe cy'intambara nk'aka kantu kumvise ngo akoko kwirigwa ukubitwa nk'ikinyogoto cyakorakoye urumva ukamara imyaka unekegwa mu kaneka mbonye agasho gasohoka bisigura umuntu yahanwa yakoze ikosa mu bisanzwe umuntu yategerezwa guhanwa iyo yakoze ikosa nta muntu yategerezwa guhanwa atakosa rimwagira nta muntu yategerezwa kuzira uko yaremwe nicyo umuntu yaba ashatse kuvuga yaba ari karagira gute bwaba ari ubutumwa bwo gukebura bajya babikora kugira babireke ni ukuvuga yuko iyo uri urumviriza n'umuntu wimbura w'imburamubago ni bamwe bita barutuka rutukabagabuzi bagonze bagabura nibo bavuga bati narahuye n'agasore bwiye n'akari kaje kunywa amata iwacu ngo kagire karacasimba ndazibura bisigura jewe naho woba wiruka gute ntiwosiga ngo gahore ndahubura naho wokwiruka jewe ntusiga gahore ndahubura naho woguma ngaho jewe naramazwe umuyabago n'intambara ni ukuvuga jewe icyo mpema icyo ndota cyose n'intambara ni ukuvuga hakanya hashuha aramwirahira ni ukuvuga yari umuntu yamenyereye ibintu by'intambara ngo nca niyita ruhasha ndongozi mucambu kigwana bahitse kandi rero agaca anasozera ati “Nshiye hehe nciye ku mayange n'ay'umukunzi iyo bari ko baravuga amazina kenshi barasozera kandi basozera no ku buryo butandukanye nka jewe iyo ndiko ndavuga amazina kenshi navuga amazina yo kurwanya intambara hanyuma rero iyo hageze gusozera naca ngira gute naca nkoresha na jewe insozero y'iwanje kuko amazina urayatarira ukagira intangamarara hama ukaduga ku ijambo ry'ibyo washaka kuvuga ugaheza ugaca jewe navuga nti yacu ndabigitsure ngo ndabice ku masonga yacu nyinyirirwa nkabakunda bamukubise ikibando kumbabira ngo nuko ngo ndakuvugiye amahetwa mbonye yaba amavugwa navuga abanyagihugu bagahaga ni ukuvuga ibyo bintu uri kuravuga ndabivuga nyine ni ukuvuga uwanse kuvugwa ntiyahetse mu nda kwa nyina ni ukuvuga umuntu ariko arakora amanyanga yavuge kandi rero ayo ntabara amavugwa abara amahetwa ni ukuvuga yuko urakinisha ikirundi ugakoresha ikirundi ugakoresha amajambo y'ikirundi ajya afobetse ajyayo yo ku itsitso niho uba uri kurakora amazina y'akarorero hanyuma rero uno munsi turafise ingorane abana cyangwa urwaruka rw'ubu usanga batitaho kumenya ikirundi cyane ni nacyo gituma iyo umwana w'ubu umubwiye ibi bintu bijyanye n'amazina cyangwa urwaruka rw'ubu ubabwiye ibintu bijyanye n'amazina si bose bashobora kubitanga niyo uri kurabivuga ukabivuga aha mu gisagara uza wumva ngo ngo aratanguye bya bintu byiwe ugasanga barondera mu bintu byinshi cyane Bakana bakanabitemako nk'akarorero kera mu kwivuga amazina ntibari bazi kwandika byaba ari ibintu bibavamo wasanga igikorwa cyo kubifata ku mutwe cyo gitoyi gusumbya kuvuga ibyo babayemo kandi nayavuga kwa kundi nyine ni ukuvuga igikorwa kijyanye no gufata amazina ku mutwe ku ba kera cari gitoyi kurusha kuvuga amazina y'ibyo babaye uno munsi abantu b'ubu mu kwivuga amazina usanga babanza kuyandika bakayapanga neza ku rutonde icyo gikorwa giheze bagacabaza kuyafata ku mutwe icyo gikorwa giheze bagacabaza baza kuyivuga hari n'abajana utuntu two kwifashisha ngo bihava bicika bicitse kazubona ubona agiye gusoma ku ruhande uca wumva n'icyo ni ikintu kibabaje cyane amazina iyo ariko aravugwa ava muri wewe ibintu bibamwo kujya nyine hari n'abantu barira ukabona abantu sinzi uko nabivuga ikindi nacyo kera ibintu bari ko barabivuga byaradudubitse bararondeza mugabo uno munsi bararondeza mu mutwe Kabona mu maso ariko aravuga ibintu bitamurimo naho ibyo byigwa biriho mu nyigisho zitegekanijwe ngaha mu burundi hama kera amajambo y'ikirundi bakoresha yabara amajambo y'ikirundi nta n'akandi kantu kamwe bavangamo. mugabo uno munsi abivuga amazina baravangamwo amajambo avuye hanze reka ndabahe nk'akarorero amazina mwari mumenyereye cyane mu gihe cy'amagume kandi rero mu gihe cy'amagume niho abantu bikanguye cyane baza kuvuga amazina cyane kandi wasanga ari amazina yo kwiyamiriza intambara wururuka bisi utari umubire ukaba ubaye iboro hamwe bamwitirira ngo gusiga amasiyo amasiyo bisigura iki bisigura ati emwe hariho n'ibimenyetso bigaragara byerekana ko uwo muntu yabaye akatama n'ikigwa ni ukuvuga yuko uno munsi baritiza amajambo cyane ukaza wumva barashyizemo amajambo Eh, ngo umaze kubona abaverema abaverema si kirundi ngo umaze kubona abanyabirato abanyabirato si kirundi ni ukuvuga hariyo amajambo bakoresha uno munsi abanyeshuri bo vyiyubara ikindi nacu kunovura ikirundi kera ingene bakinovura uno munsi siko bakinovura mu mazina ahubwo nagomba ashimira abantu bacivuga amazina badashizemo n'ikirundi kandi ugasanga ikirundi bakoresha kiranovuye cyane Hari abo mpora mbona mu manza z'ubugeni ugasanga bariko barivuga amazina nkavuga nti imanga ntimarira imana ngaba abantu b'imbuto basigaye benshi ni amazina yabo nzi mugabo nagomba ndabaketse cyane imanga ntimarira imana haracariho abantu bisura abantu b'imbuto ni ukuvuga n'abo bantu bivuga amazina batavanze n'indimi cyane eh, uri kurumva amazina bivuga ntiyaravanze n'indimi kandi usanga atavanze n'indimi kandi usanga hariho iyo n'amajambo agoye gusigura utari umuntu wamenyereye ibintu by'amazina ngo wumve iyo ava n'iyo ari kararora ushobora kumenya ayo majambo agashyisigake ni hano harangiriye kino kiganiro ndabaha irindi sango mu gice cya kane aricyo cya nyuma cya kino kiganiro tuzobabwira ibijyanye no kuryohora ibyiyumviro bibereye dusanga mu kwivuga amazina ndetse n'icokogwa kugira uwo muco utsimbatare ntuzozimire